наче на небі не чули лондонського прогнозу погоди. З бутівника. Цікаво, що більшість людей, приїхавши до Лондона вперше, привозять з собою дещо упереджене до нього ставлення. Їдучи, приміром, до Рима чи Парижа людина заздалегідь готується до зустрічі з безліччю мистецьких пам'ятників, чекає яскравих естетичних вражень. У той самий час, під'їжджаючи до британської столиці, багато хто перш за все думає про те, що, мовляв, наближається до одного з найскладніших соціальних організмів, контрасти та особливості якого давно вже притягають до себе увагу філософів та вчених політиків і літераторів. Безумовно, Лондон, як надзвичайно складний соціальний організм, явище виняткове, нескінченно цікаве і невичерпне. Але разом із тим вулиці і площі міста з кожним новим днем знайомства все повніше та багатше починають відкривати людині, що їх вивчає, свої чудові архітектурні пам'ятники і цілі ансамблі. І тоді раптом зникають початкові уявлення про деяку однобічність Лондона, і одне з найбільших міст світу виникає в нашій свідомості у всій багатогранності та багатстві виявів йому справді властивих. Лондон. Москва. Іскусство. 1969 рік. Сторінка 12 Білі ангели сохо. Я залишався в ліжку ще зо дві години після того, як радіо передало про погоду. Жовті ліхтарі за вікнами не згасали, хоча мав би вже бути ясний день. Молоко хлюпало по всіх підвіконнях готелю, конденсований туман, що не розчинявся у мжитці а здається, згущувався в ній, затоплюючи Британські острови, поглинаючи всі шляхи, аеропорти й ріки, наливаючись у легені. Я подзвонив до Полін. Чергова на готельному комутаторі довго шукала, а тоді повідомила, що мадам Альєлк з дітьми я вперше почув її прізвище, виїхала з готелю повернувши компанії ВА свої квитки. Щойно одержано свіжі прогнози, і туман утримуватиметься до кінця тижня. Мене здивувала така обізнаність телефоністки. А потім я подумав, що коли був би президентом тієї рознещасної ВА, теж вигадував би способи, як сповістити клієнтів про погоду та нагадати їм, що вихованим людям. Не годиться обідати і снідати коштом авіакомпанії, яка змушена тримати свої літаки на бетонних полях мокрих аеродромів. Втім, ВА була капіталістичним підприємством, і жаль до неї потроху вщух у моєму серці. У мене дозрівала відчайдушна ідея, лежачи в ліжку я гарячково почав згадувати, де мій записничок. А коли згадав, встав і швиденько познаходив усі свої папірці. Скажу по секрету, що бюджет поета, який перебуває в закордонному відрядженні, мало подібний до мільйонерського. Тим більше в мене було моральне право на роль немилосердного гостя ВА та безжалісного кредитора газети Івнінг Телеграф. Коли позавчора я давав інтерв'ю кореспондентові Івнінг Телеграф, мені було запропоновано негайно ж одержати гонорар. Чек лежатиме в конторі газети протягом тижня. Після того суму, вписану до нього, мені належним чином перерахують на домашню адресу. І я зовсім чітко уявив собі не стільки той чек, скільки Майкла Сфорда, що записував на репортерському магнітофоні. Повільну мою англійську мову, шкодуючи, що часу на докладнішу розмову немає. Я знайшов візитну картку Сворда і вирішив зателефонувати йому про зміни в моєму особистому розкладі.